մինչև Կոլցոն էլ սկսած 1988-ից Ադրբեջանի տարածքում հայերի բռնի տեղահանումներ են կատարվել – Բուն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում առաջին անգամ դա դրսևորվել է 1988-ի մայիսին Շուշիի հայերի արտակսմամբ։ Այլևս դիմակայելու ուժ եւ հնարավորություն չունենալով զանգվածաբար տեղահանվել են Հյուսիսային Արցախի Ղուշչի Արմավիր 1988 թվական, Կամո եւ Ազատ գյուղերի 1988 թվականի մարտ բնակիչները։ Դեռևս 1990 թվականի փետրվարից փորձեր են արվել բռնի տեղահանել Շուշիի շրջանի մեծ շեն, հին շեն, Եղցահող 10 վերստ գյուղերի բնակչությանը։ ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի կողմից, այսպես ասած, գրոհայիններ հայտնաբերելու նպատակով անցկացվող անznագրային ռեժիմի ստուգումներն ուղեկցվում էին անznական ու հանրային ունեցվածքի կողոպուտով, ջարդերով, կամայականություններով, գրանցված որսորդական հրացանների առգրավմամբ, խաղ բնակիչների ծեծով եւ ձերբակալություններով։ Այս ամենն իրագործվում էր ԽՍՀՄ եւ Ադրբեջանի ղեկավարների գիտությամբ ու հենց նրանց ծրագրով այլ կերպ հասված էր պետական քաղաքականության մակարդակին։ Լղիմ եւ հարակից շրջանների արտակարգ դրության շրջանի Պարետ Սաֆոնովին ու հանրապետական տխրահարճակ կազմկոմիտեի նախագահ Վիկտոր Պոլյանիչկոին, որը Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի երկրորդ քարտուղարն էր, հաջողվեց 1995 գարնանը տեղահանել 10 վերցիներին խոսքն առաջին տեղահանման մասին է։ Հոկտեմբերին Մարտակերտի շրջանի Քաջավան գյուղը անznագրային ռեժիմի ստուգումից հետո դադարեց գոյություն ունենալուց։ Այդ ստուգման հետևանքներն ու սարսափները իրենց վրա զգացին ոչ քիչ հայկական գյուղեր։ 1991 թվականի հունվարի 14-ին թրուցիկներ տարածվեցին Լեռնային Ղարաբաղում։ Ահա թե ինչ էր ասված դրանցում. Ստեփանակերտի եւ Մարզի հարգելի բնակիչներ, Երևանցի գրոհայիններն իրենց սև գործերն են կատարում լղիմում։ Նախազգուշացնում ենք, որ եթե 3 օրվա ընթացքում նրանք չհեռանան Լեռնային Ղարաբաղից, ապա կոչնչացվեն Օմոնի կողմից։ Այն բնակավայրերը, որտեղ թաքնվում են գրոհայինները, կհրդեհվեն։ Մինչև սույն թվականի հունվարի 20-ը կտեղահանվեն Չայքենդը, Գետաշեն եւ Մարտունաշենը, Կփակվեն գազն ու երկաթողին դեպի Հայաստան եւ Ստեփանակերտ։ Օթանավակայանը եւս կմնա փակ։ Վճռեք, խոսքը ձերն է։ Ժամկետը 72 ժամ։ Տեքստի տակ ստորագրված էր. Ձեր բարեկամներ։ Հայաթափման թափը չէր գոհացնում Բաքվին, նաև Մոսկվային արտակարգ դրության ընձեռած հնարավորությունները պարզվում է մեր ճակերտավոր բարեկամները լիովին չէին ծառայեցնում իրենց նենգ նպատակներին։ Հարկավոր էր դիմել վճռական քայլերի, եւ ձեռնարկվեց կոլցոն, որին ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերից, Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատներից բացի արդեն մասնակցում էին նաեւ խորթային բանակի ստորաբաժանումները, կոնկրետ Անդրկովկասյան զինվորական օկրուգի Գանջայում տեղակայված 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիան սկսվել է 1991 թվականի ապրիլի վերջին։ Խաղ բնակչության դեմ այդ գործողությունն ընդգրկել է Խանլարի շրջանի Գետաշեն, Մարտունաշեն գյուղերը, Հադրութի, Շուշիի, Շահումյանի շրջանների մի շարք գյուղեր։ Սկզբի համար ընտրվել են թույլ կետերը, այն բնակավայրերը, որոնք սահմանամերձ են Հայաստանին կամ շրջափակված են ազերաբնակ գյուղերով։ Նպատակն էր բռնությունների միջոցով ահաբեկել հայերին, որպեսի հրաժարվեն մայր հայրենիքի միանալու որոշումից, փոխել ժողովրդագրական վիճակը հայերով բնակեցված շրջաններում։ Հայաթափված յուղերն անմիջապես բնակեցվում էին ադրբեջանցիներով։ Հայերից ստորագրություն էին վերցնում, որ իբր կամավոր են թողնում իրենց բնակավայրերը եւ տեղափոխվում Հայաստան։ Գործողությանը նախորդում էր հայկական գյուղերից ԽՍՀՄ ներքին զորքերի դուրսբերումը, որոնք համրացված էին լղիմ եւ հարակից շրջանների զինվորական պարետությանը ու պարտավորություն ունեին ապահովելու բնակիչների անվտանգությունը։ Խորհրդային հզոր ռազմական մեքենայի դեմ հայ պաշտպանները մնում էին մեն-մենակ։ Ադրբեջանում համոզված էին, որ 1991-ը կդառնա Արցախին ծնկի բերելու, հպատակեցնելու տարի։ ռուս փորձագետ պատմաբան Վլադիմիր Զախարովը հենվելով Թոմաս Դևալի Սև այգի գրքի վրա եզրահանգում է, որ կոլցո գործողության գաղափարը ամենից առաջ Պոլյանիչկոյինն է, Վերջինս լինելով գիտնական արևելագետ եւ իմանալով աֆղանցիների ազգային հոգեբանությունը, աֆղանական պատերազմում խորթային ռազմավարության ձևավորողներից ու իրականացնողներից էր։ Գրքում մատնանշվում է, որ էթնիկական տարբեր խմբերի միջև լարվածություն առաջացնելու ու դրանից օգուտ քաղելու նպատակով էթնիկական մի խմբի տեղահանում ու վերաբնակեցնում էին թշնամի խմբի բնակության վայրում։ Ապրիլի 30-ին ռազմական շրջափակման մեջ առնված գետաշենցիները ռադիոգիր հղեցին աշխարհին։ Անելանելիությունից ու հուսահատությունից ահազանգ հնչեցնողը խորհուրդների մեծ երկրի քաղաքացիներ էին, երկիր, որն իրեն հորջորջում էր մարդու իրավունքների եւ ազատությունների, օրինականության ջերմերան պաշտպան ու երաշխավոր։ Ահա ռադիոգրի տեքստը։ Մենք հայկական երկու գյուղերի՝ Գետաշենի եւ Մարտունաշենի բնակիչներս աղաչում ենք փրկել մեզ։ Խորհրդային բանակը ոչնչացնում է խորհրդային քաղաքացիներին։ Կրակում են ցամաքից ու օթից, հրանոթներից եւ ինքնաթիռներից։ Մեզ ճզմում են տանկերով։ Ադրբեջանական օմոնը պատանդ է տանում մեր երեխաներին, կանանց եւ ծերունիներին։ Մեր տները կողոպտում են, հրի մատնում։ Մենք իզորու չենք որսորդական հրացաններով դիմադրելու բանակին աշխարհի մարդիկ, օգնեցեք։ Ուղեղը չի ուզում մարսել միտքը, որ պետությունը պատերազմ էր սկսել արյունալի հաշվեհարդար էր տեսնում սեփական ժողովրդի հետ։ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը բացահայտորեն աչակցում էր Ադրբեջանին։ Իրեն ժողովրդավարության ջատագով համարող Գորբաչովը Դոբրոն տվել էր, ու խրախուսում էր ճնշումներն ու վայրագությունները։ Նա զգուշանում էր, որ անկախության ձգտող արցախցիների օրինակը կարող էր վարակիչ լինել։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանի կարծիքով Կոլցոն խորթային միությունը փլուզելու դրսից թելադրված ծրագրի բաղկացուցիչն էր, ծրագիր, որն իրականացնում էր Գորբաչովը։ Независимая газетան 1991 թվականի մայիսի 4-ի համարում գրել է. Նորից ու նորից հարց է ցակում. այս երկրում ով է որոշումներ ընդունում։ Ով է թույլ տվել այսքան լայնածավալ գործողությունը։ Գորբաչովը շատ անգամ է դուրս բրծել ազգամիջյան բախումների համար պատասխանատվությունից, բայց դա չի կարող անվերջ շարունակվել։ Այս հարցերի պատասխանը փորձել է տալ Վլադիմիր Զախարովը, Կոլցո ռազմագործողությունը եւ նրա կազմակերպիչները հրաπαրակման մեջ։ Գոլցո ռազմագործողության անցկացման մասին Գորբաչովի եւ Մութալիբովի անմիջական որոշմանը մասնակցել են ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարար Բորիս Պուգոն, ԽՍՀՄ Պակի նախագահ Վիկտոր Կրուչկովը, ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարար Դմիտրի Յազովը։ Հենց նրանք էին իրենց ենթականերին հրամայել այդ գործողության անցկացման եւ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության գործողություններին աջակցելու մասին։ ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Յուրի Շատալինն անձամբ էր վերահսկում Կոլցո գործողության ընթացքը։ ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Բորիս Գրոմովը, որը սպառնում էր Ղարաբաղը շրջափակել իր բարերով Բերլինյան պատով, ըստ որոշ տեղեկությունների նույնպես անմիջականորեն մասնակցել է գործողության մշակմանը։ Ժողովրդավարի դիմակով քողարկված իրականում Բռնապետ Գորբաչովը մոռացած ամոթ ու բարոյականություն, իսկ ուներ արդյոք միութենական շքանշանների եւ մեդալների է արժանացրել Կոլցոյի մի խումբ ճակերտավոր կտրիչների։ Ադրբեջանում ցնցում էին, իսկ հայ կամավորները վերջին ճիգով շարունակում էին պաշտպանվել։ հայերիս համար ցաներ այդ օրերին մեզ հետ էր ռուս ժողովրդի արժանավոր դուստար գրող լրագրող Ինեսա Բուրկովան։ Նա եղել է նաև Շահումյանի շրջանում տեղեկատվական շրջափակման պայմաններում որպես իրադարձությունների ականատես ազատություն ռադիոկայանին հաղորդում էր թե ինչ է կատարվում իրականում իսկ բուլղարուհի Ցվետանա Պասկալևան ռեժիսոր, լրագրող, հերոստաօպերատոր, կյանքը վտանգի տակ դնելով տեսանկարահանումներ է կատարել, ցույց տալով ճշմարտությունը Կոլցոյի մասին։ Ինչպես չհիշել ԽՍՀՄ ժողովրդական падգամավոր միութենական ռազմիկները ժողովրդավարության կողմնակից են համակարգող խորհրդի նախագահ գնդապետ Վլադիմիր Սմիրնովին, որը Շահումյանի շրջանից մարտական գործողությունների վայրից Նամակներ ու հերագրեր է ուղարկել Կրեմլ, մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային ատյաններ, ԱՄՆ նախագահ Ջորջ Բուշին, ասելով ճշմարտությունը, խնդրելով նրանց միջամտությունը դադարեցնելու համար խաղաղ հայ բնակչության բռնի տեղահանությունը եւ օժանդակելու հարազատ տունը հարկադրաբար լքած մարդկանց վերադարձին։ Նա դիմել է նաև խորհրդային զինվորներին ու հրամանատարներին, փորձելով հասկացնել, որ նրանց գործիք են դարձրել քաղաքական պայքարում, կոչանելով չենթարկվել հրամաններին ու չպատերազմել ժողովրդի դեմ, որին գերտվել են պաշտպանել։ Կարծիք կա, թե կոլցո գործողությունը հուլիսին ավարտվել է։ Այնինչ միջև օգոստոսի կեսերը շարունակվել է։ Հետագա իրադարձությունները եւս ունեին նույն ձեռագիրը, հուլիսից հետո նույնիսկ ավելի կոշտ էին գործում։ Շահումյանի շրջանի Կարաչինար, Վերին Շեն եւ Հայ Փարիզ գյուղերի նույնպես սպառնում էր տեղահանության վտանգը։ Ինքնապաշտպանության ջոկատները համառորեն դիմադրում էին կանոնավոր զորքերին։ Պուչը Օգոստոսյան խռովությունը այնպես խառնեց Մոսկվայի հաշիվները, որ մոռացավ Կոլցոյի մասին։ Բռնատեղահանության ալիքը չանցավ Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկերանի շրջաններով։ Օղակը չսեղմվեց, չհասցրին։ Սարսափելի անգամ պատկերացնել, թե ինչ կլիներ մեզ հետ, եթե պուտչը չլիներ, ու նաև եթե պուտչը չտապալվեր։ Կոլցո գործողության հետևանքով 24 հայկական գյուղեր բռնագաղթեցվել են։ Ավելի քան 10000 մարդ դուրս է քշվել հարազատ բնորանից, տասնյակները սպանվել։ Թվերը բերված են լղիմից ԽՍՀՄ ժողովրդական падգամավորներ Հենրիխ Պողոսյանի, Զորի Բալայանի, Վահանգ Ապրելյանի, Բորիս Դադամյանի 1991 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԽՍՀՄ ներքին գործերի ու պաշտպանության նորանշանակ նախարարներ Վիկտոր Բարանիկովին եւ Եվգենի Շապոշնիկովին հղած նամակում։ Ադրբեջանը ցանկացած առիթ օգտագործելով արծարծել է փախստականների թեման, խոսել նրանց նախկին բնակավայրեր վերադարձնելու մասին։ Իսկ մենք ուշ ենք սկսել բարձրաձայնել այդ մասին։ Միջազգային հանրությունը գրեթե անտեղյակ էր, որ մինչև պատերազմական գործողությունների սկսվելը հազարավոր հայեր բռնի տեղահանվել են հարազատ բնորանից։ Փախստականն ու բռնի տեղահանվածը տարբեր բաներ են, որ դրա հետևանքով մի շարք գյուղեր ոչ միայն մնացել են Ադրբեջանին ու վերաբնակեցվել ադրբեջանցիներով, այլև որպես բնակավայր դադարել են գոյություն ունենալուց, դարձել ամարթաբնակ։ Ինչու են այդ կորուստները գրեթե դուրս մնացել մեր պահանջների տիրույթից։ Գուցե նաև դիվանագիտական այս բացթողումներն են Ադրբեջանի ռազմատենչ հռետորաբանության սաստկացման պատճառներից մեկը դարձել։ 2020-ի աշնանը Նազենկով վերադարձրեց այն, ինչը իբր իրեն էր պատկանել ինչը իբր զավթել էր հայկական կողմը, եւ դա արեց խուլ ու քույր աշխարհի լուր համաձայնությամբ, գիրառելով արգելված զենք, վայրագաբար սպանելով ու խոշտանգելով խաղաբնակիչների եւ գերիների։ Արցախից մնացած մի բուր հողին էլ փորձում է տիրանալ առանց կրակոցի, խաղաղության պայմանագրով, որ պարտադրվում է Հայաստանին։ Միջազգային հանրություն կոչվածն առաջնորդվում է երկակի չափորոշիչներով, անտեսելով այն ցեղասպանական գործողությունները, որ իրականացրեց Ադրբեջանն Արցախահայության նկատմամբ, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը իրականում գերադասելով ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքից, անտեսելով, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հակամարտությունները ուժի եւ ուժի սպառնալիքի միջոցով չլուծելու սկզբունքը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը վերջերս հայտարարել է, թե միջազգային հանրությունը պահանջում է Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցում, չկոնկրետացնելով միջազգային հանրության շրջանակը նշաձողի իջեցման չափը։ Եթե խաղաղությունը Արցախն Ադրբեջանին հանձնելն է, ճշնամու շահը սпасարկելը, ապա նման իրավունք նրան Արցախի ժողովուրդը չի տվել, քանի որ ինչպես ինքն է ասել, Արցախի ժողովուրդը չի ընտրել իրեն։ աղետից հայրենիքը փրկելու հնարավորությունները չեն սպառվել։ Քաղաքական ու իրավական կրվաններ ունենք, եւ ասպարեզը դիվանագետներինն է։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մայիսի 3-ի թողարկումը հեղինակ ծովինար գրիգորյան հնչյունային ռեժիսոր ավետ բադալյան